A escala global, Obama ha estat investit president dels Estats Units, en el que serà el seu últim mandat. A Israel, Netanyahu i l'apartheid han vençut a les eleccions, tot i que els integristes sionistes han quedat lluny de les seves expectatives. Més a prop, la corrupció continua com a tema preferent en debats a bars i mercats. L'extesorer del PP, Luis Barcenas, jugava al pòquer amb 22 milions d'euros, contra una banca representada per Hisenda. A Catalunya, Unió també haurà d'explicar el seu finançament, que va més enllà de les almoines dels feligresos catòlics. Tot en una setmana en la que el Parlament català debatia les propostes sobiranistes. Va triomfar la proposta de CiU, Esquerra i Iniciativa. Els constitucionalistes del PP i Ciutadans van sortir escaldats, mentre que el PSC no pot contenir l'espantada a les seves files el que més ha sobtat a molts, la votació de l'ESCUP, amb un sí crític i dues abstencions. Una votació que ha obert el debat un cop més entre les prioritats nacionals i les realitats socials. És dilluns 28 de gener i aquests són els nostres titulars. Es presenta a Barcelona el llibre Corresponsals de les migracions, del periodista Jean-Paul Martós. Ibrahim Ahmed ens parla de Síria dos anys després de l'inici de la revolució. Parlem amb Cranc, una formació musical de Sant Andreu que ha tret el seu segon disc amb el nom Sempre Enrere. Al Tret de Gràcia fem un rànquing de botiflers després de les votacions en torn a la Declaració de Sobirania de Catalunya. El tret informatiu. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Fa uns dies es va presentar a Barcelona el Libre Corresponsals de les Migracions. En el segundo reportaje, en comentarios del seu autor, Jean-Paul Martó, exposem algunes dades sobre els continguts esta obra, dedicada a la cobertura periodística del fenómeno migratorio. En 2011, el periodista Jean-Paul Martó publicó el libro Cubrir las migraciones, un trabajo que analiza y sugiere una serie de herramientas informativas para mejorar la cobertura periodística del fenómeno migratorio. Advirtiendo la relevancia de este libro, desde Cataluña, un equipo de personas, entre ellos los periodistas Carles Solá y Marta Muixí, editaron el libro de Jean-Paul Martó, pero adaptándolo al contexto catalán y español es decir, con datos sobre el fenómeno migratorio en esta geografía. La versión en catalán se titula Corresponsals de las Migraciones. El libro cuenta con artículos de varios especialistas y se divide en dos bloques importantes. Primero, una serie de herramientas para cubrir el fenómeno de las migraciones. Por ejemplo, qué palabras evitar para no reproducir estereotipos de discriminación. Segundo, un bloque sobre los temas en los que se debería profundizar cuando se cubren sucesos o asuntos relacionados con la migración, por ejemplo, las políticas o las leyes migratorias, entre otros aspectos sociales. Jean-Paul Marteau comenta que el libro está pensado para estudiantes de periodismo, pero que también es útil para otros sectores que trabajan en el tema migratorio. Al principio se vio como, un, libro destinado a los estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas, pero también se, se vio directamente como un libro que pueda ayudar a los comunicadores sociales, a los activistas de las ONGs, para pensar cómo informar sobre las migraciones y también para quizás desarrollar nuevos puentes con los periodistas profesionales también. Eso eh, también era el propósito. Para Jean-Paul Martó, uno de los aspectos clave de su libro es justamente su adaptación al fenómeno de la migración en el contexto catalán y español. Por eso me gustó tanto la iniciativa de, tomar este libro como un libro adaptable, ¿no? Y adaptable en una visión, una visión de vamos a utilizar este, este, libro para hacer avanzar la causa de la cobertura de la migración, pero vamos a hacerlo de manera relevante para nuestra sociedad. Y por eso que haber tomado una parte importante del libro, para haber adaptado el libro, añadido textos y que correspondan a la realidad de, Cataluña, creo es la mejor forma. para mí, realmente, eh, yo tengo que agradecer y, felicitar porque es un modelo de traducción, es una verdadera traducción que se da sentido a un libro escrito desde mi colina, como, digo, desde mi, comarca, pero sí se ha, hecho una traducción que es relevante para la realidad catalana, que no es tan diferente, claro, pero que sí es diferente. Y creo que eso es fundamental, de, de tener este trabajo muy muy modesto, muy concreto, que permita, como dices, hacer el puente entre las grandes teorías necesarias, también político o de monitoreo de los medios, que yo respeto mucho, para entrar en, la, en el concreto eh, de, la, cobertura periodística. si este libro puede ayudar, por lo menos tendrá <laughs> utilidad. Corresponsal de las migraciones, publicado bajo el sello de la editorial Polen, dentro de la colección L'Observatori, con información del TRET informativo y el apoyo de Mar Carrera. El tret informatiu.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 Dos años después del comenzamiento de la revolta a Siria, analitzem la situación actual de la guerra. Parlem amb un refugiat siri sobre els interessos de les potències occidentals en el país àrab. La revolta de Síria va néixer ara fa dos anys al caliu de les rebel·lions que sacsejaven el món àrab contra els diferents règims. Però el que va començar sent una revolta popular de caire pacífic és avui una guerra civil. Molts analistes la comparen ja amb el Líban, esdevenint així una de les majors catàstrofes humanitàries dels nostres dies. Més de 2 milions de refugiats, centenars de milers de morts i el 40% de la infraestructura del país destruïda. Parlem amb Ibrahim, un refugiat sirià que va poder fugir fa uns mesos. Tot i així, hi ha fet alguns viatges per portar de forma individual i voluntària medicines i béns de primera necessitat. Ens explica les seves experiències i la situació actual de Síria. Lo que nos preocupa desde hace tiempo, desde hace casi un año, el, giro que se ha dado a la revolución, que antes era como un movimiento democrático para las libertades, para la mejora de la vida de la gente y eh, para liberar a los eh, presos políticos, pero ahora mm, ya no se habla de esto, porque hay más presos ahora que 10 eh, veces o 100 veces más de lo que había antes. Entonces ahora no es cuestión de democracia, ahora es cuestión de salvar el país de la destrucción total, porque ahora con datos casi el 40% de la infraestructura del país está destruida. ¿A dónde quieren ir después? ¿Qué quieren hacer con, eh, con este país? Es lo que ignoramos. Según Ibrahim, el régimen ha utilizado diferentes armas químicas... contra el pueblo. Han pasado muchas cosas durante un año y llegó a una situación de guerra total. Y se usaron y se usan hasta ahora eh, armas que Siria nunca lo había usado en ninguna guerra. Incluso hay uso de armas químicas y esto está eh, demostrado y eh, está documentado. Desde hace dos meses empezaron a usar armas químicas. Hace un mes usaron eh, misiles em, balísticos, que normalmente se usan eh, para <laughs> lanzarlos a 300 kilómetros. Eh. El que está pasando a Siria no es un fet aïllat, ya que responde a intereses de las principales potencias mundiales, entre ellas Europa. Pero realmente no podemos decir que lo que está pasando en Siria está aislado de un plan general para toda la zona. Y yo creo, y mucha gente cree, que este no es un plan que afecta solo al Oriente Medio, sino afecta a toda la zona mediterránea. Eh, empezaron con Túnez, eh, Libia, Egipto, pero Libia y Siria y Yemen mm, es otra situación porque el ejército es el que manda ahí. Pero al final lo que querían es eh, toda la zona del norte de África, el, el, Oriente Medio, esta zona del Mediterráneo, sea una zona de una línea segura para Europa. Lo que se llama la primavera árabe es una mentira, es una falsa, en mi opinión. Es una provocación para un cambio eh, generalizado en toda la zona. Particularmente le preocupa cómo el pueblo siria, después de dos años, se está acostumbrando al conflicto. Nos preocupa que la gente se ha acostumbrado a esta situación. Ya viven la guerra como algo cotidiano, yo, por ejemplo, cuando hablo con mi familia ahí, oigo disparos, oigo bombardeo, digo, ¿qué, es esto? No, no, nada, no pasa nada, una bomba. Para ellos ya es una cosa habitual, normal. La cara más negra del conflicto. sí, es como anomena las milicias armadas que operen mi impunidad dins de territorio siria La cara más negra de este cambio es que hay un giro hacia el radicalismo islamista en, en el país. Porque eh, sí que hay musulmanes, eh, la mayoría de la población siria es musulmana, pero no son radicales. El problema es que ahora hay grupos armados islamistas y la mayoría de estos grupos están incontrolados, nadie les puede controlar y hay muchos extranjeros. Estos a ver, mm, gente que venía de Libia, de, Afganistán, de Pakistán, eh, de, muchos países. Claro, aquí mm, hay algo, hay algo. No, no se, los sirios no necesitan un, un, libio para que venga a luchar. Entonces, alguien les manda ahí. ¿Para qué? Esto es lo que, no, lo que nos preocupa. Y dar imagen a, a una revolución islamista, ¿a quién beneficia? ¿Al pueblo sirio? No porque el, pueblo sirio eh, históricamente es un pueblo democrático con muchas etnias, muchas religiones, nunca ha habido problemas entre religiones. Aquests grupos armados, según Ibrahim, han entrado al país amb de Occidente, per tal de desestabilizar Siria. Ahora, si el régimen, mm, eh, digamos, mm, los líderes de este régimen son de una minoría, eh, la gente no estaba contenta, pero tampoco era para llegar a un conflicto armado y matarse entre, ellos. Ahora, cualquier cosa, están matando se, matan por, solo por pertenecer a este grupo o a este grupo. Entonces, el, enfoque que dan a una guerra civil con base eh, religiosa entre eh, comunidades, este mm, realmente es para eliminar el, eh, digamos, eh, la razón mm, principal de, la revolución, que es la libertad y la democracia. Ahora eh, vemos ahí muchos grupos mm, islamistas que venían de, de otros países para que yo creo que ellos es lo que han hecho en Libia, lo mismo, porque en Libia también se fueron muchos extranjeros islamistas. ¿Para qué? Yo creo que estos son como eh, eh, espantapájaros que los llevan de un país a otro donde hay conflicto. Los usan para meter miedo y para usarles también cuando quieren ahora subir la tensión o bajarla. ¿Quién ha creado estos, eh, estos grupos, Estados Unidos y Europa. esta desestabilización y esta, este incremento de la violencia por parte de estas, digamos, células islamistas radicales al final beneficia eh, beneficia los intereses extranjeros. Sí, sin duda. Y no beneficia nada al pueblo sirio. Eh, y algo que demuestra que hay apoyo europeo y eh, americano a estos grupos, estos entran por Turquía a Siria. Y Turquía, mm, sabemos que quién controla Turquía. Si Estados Unidos dice que no, estos no entran se habla mucho de ayudas. Europa está ayudando al pueblo sirio, Estados Unidos también. ¿En qué están ayudando? Están dando dinero a un, un, digamos, una formación para comprar armas. No es esto lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita parar estas masacres que pasan cada día. Cada día muere entre 100 personas, 150 personas. Ah, ¿Dónde está la ayuda? ¿En qué están ayudando? Están ayudando a matar más gente. pueblo sirio se siente solo, abandonado, luchando para sobrevivir. El tret informatiu. El tret de Gracia. Opinión. comença l'any amb la declaració de sobirania, un espectacle d'aquests de veure assegut al sofà amb un cigarret del riure i un bol de crispetes. El moment més tragicòmic va ser la mort política del PSC. Així els sociates, repulsiva treva de l'IMAX de poltrona, se'n van merescudament al pou. De fet, són tan patètics i insignificants que ni tan sols mereixen estar al top 3 que hem elaborat aquesta setmana. Si normalment som un plagi dolent i terrorista del Polònia, avui serem una còpia barata de l'APM. Així que, amb tots vostès, rànquing de botiflers. Amb el número 3! Ell volia ser ministre i ara és conegut com el Judas Calp. La hiena, el voltor, l'animal carronyaire que s'aferra al poder com una ladilla al pubis d'una professional de l'amor. Durant, botifler, no et facis tants pallarols o et cauran els escons a terra. Josep Antoni Duran i Lleida. I amb el número 2 mai he estat a favor de cremar bruixes, però amb es podria fer una excepció. Ella és fatxa, pija i estirada, molt estirada. Alicia Sánchez Camacho. I el guanyador, amb el número 1, excrements l'embotat i excrements és un producte fecal tan descaradament falangista que si deixessin entrar armes al Parlament el propi Felip Puig hauria fet punteria seria difícil trobar un consens tan unànim al Parlament com el que hi haurà el dia que es voti el desterrament d'aquesta deixalla. Ens han arribat a la redacció algunes descripcions populars del nauseabunt personatge. Les llegim. El nazi que volia ser demòcrata, au pollós que ets pitjor que una rata, o molaria trobar la en un carrer fosc. Ell és la veu de la claveguera, Albert Rivera. Més novetats, al Parlament ha arribat la revolució. No, no ben bé aquesta, però els lletjos ens hem emancipat de la dictadura als cànons de bellesa i ja tenim un representant polític a l'alçada. Oriol Junqueras, l'eixrec català, autèntic troll, orgullós de la seva condició. Res a veure amb aquest fracàs de la cirurgia plàstica moderna que és Alicia Sánchez Camacho, en perpètua alhora que infructuosa rebel·lió contra la semblança de la seva cara amb un colom atropellat. I per últim, el nostre amic Felip deixa interior. Què en farem sense tu, amic? Ah, sí, ah. ara que te'n vas a empresa fotre't mariscades amb l'Isidre Feiner. Mentre esperem que t'acusin d'embutxacar-te calés, ens haurem de conformar en veure la teva cara d'estranyit al Parlament. I la corretja dels gossos va a mans d'espedaler, d'unió, per l'òria del nostre senyor. I amb un capellanota interior, ara les manis ens repartiran hòsties consagrades. Solicito autorització per fer servir els llançadors. Deixen de super et maniat sempre. El tret informatiu, Conversem amb dos membres de Crank, un grup de punk rock de Sant Andreu de Palomar que va néixer fa dos anys. Ara acaben de treure el seu segon disc, Sempre enrere, amb 12 temes incisius, combatius i sovint políticament incorrectes. L'origen de Crank era un grup de, de covers de Ramones. A poc a poc va haver-hi alguna cançó que no era de Ramones, i, i crec que en menys de mig any ja començàvem a tenir menys repertori de Ramones que de, o començant a haver-hi moltes idees sueltes de lo que, va, de lo que després va ser la, la primera gravació de Cranc. Era difícil de mirar a tot de la classe que amb els anys no has canviat collejas a la sortida eh, Sempre enrere, de fet, la, és, és broma de que si poses de nom cranc, lo raro és que ningú et digui que, has de, que anem enrere com els crancs. I també una mica perquè tampoc no som ni, ni grans instrumentistes, ni... no tenim res de, de més a més que, que qualsevol altre grup i tampoc no som cap virtuosos, amb la qual quasi bé és com una regressió musical a, a el més bàsic que, que ens puguem plantejar fer qualsevol de nosaltres. La, la primera cosa de... La, o sigui, el primer nom de cranc va sortir més que pel, pel, per l'animal, pel, pel que podria ser una, una, una onomatopeia d'un un so de guitarra. Després ens hem quedat més amb l'animal que amb la, amb la guitarra. He fet prou soroll nosaltres, com per a més a més el nom sigui sorollós. Quan vam treure el primer CD, que no el va treure a casa, el vam treure autoeditat, Casla ens va ajudar a treure'l. Després, ràpid ens van dir si volien gravar un parell de temes per ells, pel disco que de Barcelona Explota, que van treure el recopilatori de, de rock de Barcelona. I ara que buscàvem discogràfica, doncs, lo lògic era els doncs, primers amb qui comptava sobre ells Eso Andy que sí, pues lo veis. Pero básicamente para que somos mix, ¿no? si no fos una cosa per una altra i si no perquè s'ho inventen, no? Com ha passat, jo sé, mira, l'Alfonso que té una condemna de 3 anys, ara a l'abril sortirà en llibertat definitivament, eh, la Marina que està a França, el Juanra que va estar també empresonat, no sé, el Cigo, la Laura, el Diego, aquest llarg etcètera de presos polítics i comuns que podem ser qualsevol dia qualsevol de nosaltres, no? I, i que són gent que en realitat des de dintre de les presons poden fer poca cosa, llavors el que ens toca des de fora és una mica ser la seva veu. Està el racó més fosc potser ara hi ha molta més gent de la que hi havia abans implicada en els moviments socials o en determinats moviments socials, però també el seu discurs és molt més light que el que teníem abans nosaltres. No? Si, no sabria com explicar-ho, com que s'ha de democratitzar tot molt no? i s'ha perdut la radicalitat que hi havia abans tant amb el tema de la violència, que potser és un dels més significatius, que abans ni t'ho plantejaves a l'hora de de tenir que respondre a una agressió en una manifestació, no hi havia cap tipus de debat, és, ens estan pagant, ens hem de tornar. Ara, sembla que si et defenses d'una agressió policial, ets un policia provocador que t'has ficat allà enmig, per, saps? I amb això, doncs, moltes coses, no? O sigui, ara molts del plataformes o col·lectius, digue-li com vulguis, de coses que ja fa anys que, que als anys 90 estàvem reivindicant o lluitant, ara hi ha gent de partits polítics ficat també, saps? Que abans ja ni els deixàvem estar, no? O sigui, gent d'iniciativa, gent d'Esquerra Republicana, als anys 90 era impensable que estiguessin en una assemblea d'ocupes o estiguessin parant un desnonament. Era impensable perquè ja ells no ho feien i nosaltres tampoc els haguéssim deixat. Ara estan ficats a tot arreu, amb el, amb el, rebaixa, amb el, amb el que comporta de rebaixar el discurs del col·lectiu perquè, clar, si hem d'arribar a un consens i un discurs compartit per tots i totes, si hi ha gent que són demòcrates capitalistes, no tindran un discurs com el nostre, llavors s'han de cedir les parts i quedar al final un discurs de merda. I això és el que veig jo personalment en, els, en molts dels moviments socials actuals. Que és cert que també hi ha moviments socials molt canyeros i tal, però... No, no. cançó seva, sinó que la canta ell. I està molt bé aquesta col·laboració d'un grup de punk amb un cantautor, pues, trobo que és curiós. I trobo que és curiós que a cada CD que hem tret, bueno, només he tret dos, parlo com si en tinguéssim 10, sí, però sí. <laughs> són dos. Però bueno, l'anterior CD també vam fer una versió que era d'Exhaust, aquest CD hem fet una versió que és de Feliu Ventura, i no sé, sembla que això de les versions de el també, no? També és cert que aquest CD ha participat molta gent, tant a l'hora d'escriure de lletres com a l'hora monogràfic, o sigui, que sí que és un CD nostre, però que fiques a llegir la llista de col·laboracions i potser hi ha 10 col·laboracions. Sí, tranquil·lament. Balanç mm, superpositiu, tant a nivell de, de, de, de, del, que, del que ha passat com a, musicalment com el que passa allà al, al, als concerts, que ha sigut molt divertit. La, jo crec que la majoria dels concerts que hem fet han sigut tots molt divertits, i ens han passat molt bé i la gent ha sigut encantadora. O sigui, no... gent així al segut encara esperant-te amb l'anel dels dos he imaginat informatiu. Fins aquí la trentena edició del Tret Informatiu. Agraïm a les ràdios lliures Contrabanda, Pica, Pinsània, Bala i Bronca i també al Contrainfos de la tele tot el seu suport. Aprofitem per recordar-vos que ens podeu seguir al Facebook, al nostre Twitter, arroba tretinformatiu o al blog del programa eltretinformatiu.wordpress.com. Ens veiem als carrers. Salut i ràdios lliures encara tots junts, pols a cols, colze, tret els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Never a phobia, ever controlling it, building utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's this, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té cap por Cap por, l'actitud de capo No fear Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear World is our building power, say it louder Calla, domina la por, doctrina, morfina, mans sobre el capó Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia Obre la gàbia, fuc, religió, crida capo, t'organitza la ràbia Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent, un ciberespai, jo Jo rebeto tu caçant el hype, passatem els mags, com Bonnie Clyde de la mà però tenim un pla, volem un plat de taula i un tros de pa Plou, no ho demanem, plau, som el vostre si la nit cau Cap por, saps, no Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca Hem creuat el límit idiota sóc prop del precipici, intentant no perdre el cap com Grand Master Flash i Furious Five com al principi Mal son, van en flames columnes de fum, ningú no dorm quan cau la nit diagonal amunt. És l'1% contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i la vanguardia plora els seus difunts. Capo! Cargarà tots junts, colze a colze, fet els punts Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Never homophobia, ever controller, you're building utopia. No fear! When you're courageous, the villain's contagious, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té capo Chapo, l'actitud de capo No fear Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear World is ours, building power, say it louder La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa per potència La por que s'acabi, diria amb el foli, el boli, a la infància El pànic a la repressió que cada cada militar et va minar perquè és quintessència de l'estratègia capitalista per excel·lència La por A la mala imatge t'esquitja el rumor, mostra el pit del cor i fa el cor fort Riure't el mor i el que el vella amb vides de i tu el podi i ell s'ho i no falla palla quan calla. El pobre el ric no trontolla, ens podreu xapar la trena, però tenim 5.000 homes de palla, que el que pot humà no és tenir por, sinó mostrar-la poli. Jo me la guardo per mi, que la cel és petita, però el somni és immens. Tu el capital per fi, tenim fotos dels tatus, empremtes i el meu ADN. Teniu el TN, però hi ha una germana, de mil cares de nom terra que em guarda l'esquena. A cada burgeset la poca com a que la solidaritat és set de tot i viure amb poc. Ric sense el tic-tac, la tropa de xusma que et posen escac, ni caritat, ni 0,7, ni paritat. La massa el que vol és pitet de de veure un banquet entre el poble i la paret, home, recordar volant pam Cara a cara tots junts, colze a colze fet els punts Cap Capo Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt No fear Never no phobia, ever control it, you're gonna utopia No fear When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait you Capo Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té cap por Cap por, l'actitud de la por No fear Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear how we're building power. Say it louder. No fear. Whether you board a flight, or you stay at a height. So we're kid getting bullied when you go to school. Then you train up and you go prepare to fight. You got no fear. Not a bully chills to a low Fahrenheit and it freezes. I try to be a fan and the peas and a plane lands in a place with a warm breeze. No fin. That's what I tell them. Only way to deal with a unfree world. So be so free. Your resistance is rebellion and I'm so clear. The fear debilitates and it can still get fake when it manipulates. But mind makers irregular, changing the molecular. Fear and protecting you no fear. Immigrants internationally, no paper, so they try to deport you, but fuck their borders. You gonna still raise a family, you got no fear. Cause queer career trans and they hate you with judgment. Be who you are and love who you love, but still hold hands and date you in public. We got no fear. Some foreclosures and evictions. If you can't pay the loan, gotta reclaim your home. You chose to be brave, not frozen as victims. We got no fear. It's not when fear is absent. It's when you absolutely passionate about the life that's past the battle trans shit.